السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ndugu كتك إيماني bila ya kupoteza muda kwanza tuna wajibu juu yetu kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwafikisha kwa kipindi hiki kuwa ndani ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala lengo na madhumuni kwa ajili ya kujiandaa katika kutekeleza ibada ya swala ya Isha ambayo ibada hii ya sala ni moja katika nguzo tano za Uislamu tumo katika ratiba au barnamiji ambayo imeandaliwa kwa lengo la watu kupata faida katika kipindi hiki cha mwezi huu wa Ramadhani. Mchana tuliomaliza leo ni ulikuwa mchana wa Ramadhani na kwa baadhi ya watu wengine ni Ramadhani 17 na leo hii watu wanajiandaa kuswali tarawih ya siku ya 19 katika mwezi wa Ramadhani na wengine wanajiandaa kuswali tarawih ya 17 hii itajenga tafsiri ya kuonyesha kwamba Ramadhani ndiyo inakwenda ukingoni ukingoni inaishia ishia na katika mazingira kama haya sisi waislamu tuna mafunzo yaliyokuwa sahihi yaliyokuwa yamekamilika kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa munasaba wa kukaribia kuingia kumi la mwisho. Kwa hiyo naweza nika yapa kichwa cha habari mazungumzo yangu haya ya dakika hizi ishirini 25 tano yenye kusomeka kichwa cha habari kwamba hadiyu nabii sallallahu alayhi wasallam fi ashir alawakhir min ramadhana namna mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa katika kumi la mwisho katika mwezi wa ramadhani alikuwaje ili na sisi tuige tupate kuvuna yale ambayo yanayopatikana katika kumi hili la mwisho ambalo siku zilizo chache mbele yetu tutakuwa tumeingia katika hili insha Allahu taala na tunatumia fursa hii kumuomba Allah tabaraka taala tuwafikishe kuweza kuidiriki hilo kumi la mwisho tukiwa ni wazima tena ule uzima wa afya na tukafaidika na hayo yaliyomo ndani yake nitataja insha Allahu taala nukta kama tatu kwa munasaba wa kuingia au kukaribia kuingia ile kumi la mwisho na maneno yangu haya natakia niwekee angalizo nikisema ni kumi la mwisho sikusudii kuamini kwamba Ramadhani imegawanywa katika mafungu matatu kwamba awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar hadithi hii ni dhaifu tukisema kumi la mwisho kwa sababu imetumika hivyo imetumika hivyo haikuwa na maana kwa maana kuna mgawanyiko haya makumi matatu kama wanavyofikiria baadhi ya watu sasa jambo la mwanzo kwa munasaba wa kuyaendea haya makumi eh, ili kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani ni al-ijtihadu fil ibada kwanza kuongeza juhudi katika kufanya ibada hili ni jambo la msingi sana na hivi ndivyo ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa amepokea Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa mama yetu Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema Bi Aisha كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الأواخر يجتهد ما لا يجتهد في غيره ilikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam linapoingia kumi la mwisho alikuwa akijitahidi mno katika kufanya ibada kwa maana akiongeza juhudi kuliko vile ambavyo alivyokuwa katika masiku mengineyo au katika siku nyinginezo na ukiwa unayasikia maneno haya ya mama yetu Bi Aisha akielezea hali ya Mtume sallallahu salama katika kumi la mwisho yafanyie muqarana yani yaambatanishe na yale maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma katika sahihi Muslim hiyo hiyo anasema Abdullah ibn Abbas kana nabiyu nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada nnasi bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ni mtu mwema katika watu yani katika watu yeye ndio mwema wao wakana ajwadu ma yakunu fi ramadhana lakini wema wake ulikuwa unazidi zaidi katika mwezi wa ramadhani sasa kama mtume sallam alikuwa ni mwema zaidi kuliko watu wote lakini wema wake pia ulikuwa unazidi zaidi katika mwezi wa ramadhani alafu bibi Aisha anatuambia kumi la mwisho alikuwa anajitahidi zaidi kuliko katika masiku mengineyo yani nafikiri hata ukitaka kujaribu kuisafirisha akili yako ujue ilikuwaje, huwezi kupata majibu. Kwa hiyo cha msingi ni wewe kuongeza juhudi katika sura pekee ambayo inaweza ikakusaidia. Unaweza wewe mwenyewe ukawa unasema haya masiku haya ambayo kabla kumi la mwisho nilikuwa kwa siku nasoma juzu mbili au nilikuwa nasoma juzu moja, basi ili kumi la mwisho kwa siku nisome juzu tano. Nilikuwa mimi katika haya makumi ya mwanzo awe katika masiku ya mwanzo kabla ya kumi la mwisho nikija kuswali magharibi msikitini nabeba angalau maji chupa mbili moja ya kwangu mwenyewe ya kufungulia moja nitampa sadaka mtu yoyote sasa hili kumi la mwisho hebu nibebe maji matatu moja la kwangu na mawili ya watu nitakaowapa na mfano wa hayo e, kwa sababu pia kuna sura ambayo ni vizuri tukaambiana kwamba tumezoea hata mtu ana uwezo wa kununua maji kuja kutoa sadaka anakuja msikitini kwa sababu kuna maji ili yeye aje tu kuchukua maji kumbe mfuko wake unamruhusu kununua na yeye akatoa sadaka kuwapa watu wengine ukapata fadhila za kumfutulisha mfungaji lakini tunapoteza fadhila kama hizi kwa sababu watu wanajua pale kuna katoni 20 30 zimekaa mbele mambo hayapo hivyo ukiwa na fursa na wewe itumie kwa nini usiwe na wivu wa kufanya matendo mema kama wanavyofanya wenzio wewe kwa nini kila siku unabaki tu ni mtu wa kupokea wakati mtume sallam anasema yadul ulia khairun min yadi sufla mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini kwa maana mkono unaotoa ni bora kuliko mkono unaopokea kwa hiyo kama Allah amekuweka katika mazingira ya kutoa usiwe usikubali kujiweka katika mazingira ya kupokea kwa hili ni katika miongoni mwa tafsiri ambazo zitakusaidia kuonyesha kwamba namna gani utaongeza jitihada katika kufanya ibada na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno ya bibi Aisha huyo huyo katika sahihi Muslim hiyo hiyo anasema bibi Aisha kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr ilikuwa bwana mtume sallam alinapoingia kumi la mwisho ahya al-laila alikuwa kiuisha usiku yani alikuwa akitumia sehemu kubwa ya usiku kufanya ibada wa aiqadha ahlahu lakini pia alikuwa akiwaamsha watu wake na wao washiriki katika kufanya ibada ilikuwa kawaida ya mtume sallam alikifika kumi la mwisho watu wake ambao wana afya nzuri ya kumudu kufanya ibada usiku alikuwa hawaachi walale alikuwa anawaamsha lakini washadda miizarahu na mtume sallama alikuwa akikaza shuka yake anasema limamu nawa shadda wa ai yamtazilu nisaa kwa maana alikuwa akijitenga na wake wake yani hiya kinayatun an tarki aljimai nayo ni kinaya kwa maana ya kuacha kufanya tendo la ndoa katika kumi la mwisho na kupitia maana hii ya bwana mtume swalla sallam kupata nafasi ya kufanya ibada katika kumbi la mwisho ndio maana pia akawa anafanya na itikafu mtume sallam akawa anafanya na itikafu anasema bi Aisha radhiallahu ta'ala anha hadithi katika sahihi muslim hiyo hiyo kana nabii sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ashir al-awakhir au kana nabii sallallahu alayhi wasallam ya'takifu idha dakhala ashir al hatta tawaffahu Allahu ثم i'takafa azwajuhu min ba'dihi kwamba mtume sallam ilikuwa kawaida yake linapoingia kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani anafanya itikafu na haliendelea na tabia hiyo mpaka alipofishwa na Mola wake yani hakuacha tabia hiyo kufanya itikafu katika kumi la mwisho baada ya hapo wake zake mtume wasallam nao wakawa na wao pia wakifanya itikafu sura hizi zote tulizoziona ni kiashirio kinachoonyesha namna tafsiri ya kule kujitahidi katika kufanya ibada katika kumi la mwisho. Kwa hiyo ni jambo muhimu la kulizingatia hili, lakini jambo lingine kwamba katika kumi la mwisho ndani yake kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu ya ibada, ni usiku maarufu unaojulikana usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo ni, ni muhimu kwa kila Muislamu ikiwa ni sehemu ya kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kujitahidi kuitafuta lailatul qadr na kwa bahati nzuri njia ya kuitafuta lailatul qadr ni nyepesi kila mtu anaiweza kwa sababu haitafutwi kama sindano iliyokuwa imepotea katika usiku mweusi tena usiku wa manane katika kiza cheusi ah labda sina tochi nitaionaje mbona umeme umekatika nitaionaje ah ni mtu tu kuhakikisha ah ili siku mwisho ishirini kuamkia ishirini moja kuanzia hapo fanya ibada katika usiku fanya ibada na tukizungumzia nukta ya ibada isinase katika akili ya watu kwa maana ya kuswali tu peke yake kwa sababu watu wengi ukishawaambia kufanya ibada katika usiku wa manane eh, basi mtu tafsiri yake anafikiria ni kuswali peke yake eh, unaweza usiwe na fursa ya kuswali ukafanya ibada nyinginezo na ndio maana bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha katika hadithi ambayo imepokea al-Imam Tirmidhi na Abu Daud alimuuliza mtume sana maneno haya araaita ya rasulullah in alimtu ay lailati al-qadr madha aqul unaonaje mtume wa Allah ikifikia mimi nimeshafahamu kwa mazingira haya huu ndio usiku wa lailatul qadr niseme nini mtume sallam anamwambia quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sema maneno haya ewe mola we allahumma innaka afu ewe mola hakika yako wewe ni mwingi wa kusamehe madhambi tuhibbul afwa na wewe unapenda kusamehe fa'fu anni basi nisamehe mimi miradi ambayo hata mwanamke mfano yuko katika siku zake hawezi kuswali anaweza akashiriki katika kuitafuta Lailatul Qadr kwa hiyo ukibeba tafsiri ya kwamba lazima uswali basi hata wanawake walikuwa siku zao Lailatul Qadr inaweza isawahusu zaidi kwa sababu haijulikani kwamba mtu asema ah kwani ni siku zote labda mwanamke siku zake atakuwa mwingine siku tatu mwingine siku tano hasa Lailatul Qadr mtume sana amesema taharrau Lailatul Qadr fi witri ashri alawakhir min ramadan itafuteni lailatul qadri katika kumi la mwisho katika mwezi wa ramadhani na hapa hata wewe mfano ukiwa na msimamo kwamba sisi bwana tunafunga kwa mwezi unaonekana maeneo yetu ikawa labda ndo unahesabu kesho kutwa ndo mnaamkia mtondogoo ndo mnaamkia katika Ramadhani moja alafu na wale waliotangulia kesho kutwa ndo wanaamkia katika Ramadhani moja basi ushauri mzuri ushauri mzuri ni mtu kuanza kuitafuta Lailatul Qadri kwa kufatana na hesabu ya wale ambao waliotangulia kwa sababu utakuwa hukupoteza kitu kwa sababu Lailatul Qadri ndugu zangu haziko mbili iko moja na kuna ikhtilafu sasa kuna watu wanasema kila watu na mwezi wao kuna watu wanasema mwezi ni mmoja na ndio maana Sheikh Muhammad Saleh ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali hili Sheikh sasa watu wanatofautiana katika kufunga na Lailatul Qadr inapatikana katika hesabu ya witri katika mwezi wa Ramadhani je ipi ndio ndio itakuwa Lailatul Qadr ambayo ya, ya kutafutwa katika hesabu za witri aliulizwa swali hili Sheikh Muhammad Saleh ibn Uthaymeen katika miongoni mwa maana ya majibu yake alipokuwa akizungumza alikuwa akielezea kwamba ni kwa wale ambao walikuwa wa mwanzo kuona mwezi manake mwezi si unaonekana eh yani iwezekani kwamba labda hao walioona mwezi wameanza kufunga Jumanne alafu kimehesabu witiri yao yani labda walioona mwezi tufanye Saudia wameona Jumanne alafu sisi wa Tanzania tukaanza kufunga Alhamisi kwa sababu wale wasuudia wameanza kufunga Jumatano mfano sasa Lailatul Qadr inapatikana katika witi kwa hiyo sio 21 tena ya Tanzania itakuwa ni ya mwanzo kwa hiyo Saudia wakichelewa wakaanza kuona Yemen itakuwa ni ile kwa hesabu ya Yemen na mfano wa hayo katika miongoni mwa maana alizokuwa akizieleza sasa ili kuondoka katika ukakasi huu wewe ukiona tayari leo ni ishirini kwa mkia moja kwa hao waliotangulia wewe safiri pamoja nao ukosi ikionekana sio sahihi hawa itakuwa sahihi kwa nyinyi ikionekana sio sahihi kwa nyinyi itakuwa sahihi hawa na hapa pia kuna hikma hikma inayopatikana kwamba kitendo kile cha kupatikana pia hizi ikhtilafu za namna hii pia ni sehemu ya darasa la watu kujifunza kwamba kumbe kuna haja ya kujitahidi kufanya ibada katika kumi la mwisho kama ni katika hesabu ya witri ujui ni ipi sasa kwa hiyo njia sahihi ni kumi la mwisho lote kufanya ibada ambalo Allah tabaraka taala ameisifia usiku huu akasema lailatul qadri khairun min alfi shahr hiyo lailatul qadri ni bora kuliko miezi elfu ya ibada ambayo haina ndani yake lailatul qadr na ikakadiriwa kitaalamu kimehesabu ni wastani kama wa miaka 83 na mtu anayeshiriki au atakayefanya ibada katika usiku huu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake madogo madogo waman qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atakayesimama kisimamo cha lailatul qadri imanan wa imani wahtisaba ay wa rajaa thawaba min Allah na hali ya kutaraji malipo kutoka kwa Allah waghfira lahu ma taqaddama min dhambi ni sehemu ya kipande katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi katika jambo hili la usiku wa lailatul qadr au lailatul qadr katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea Imam Ibn Majah Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika umri wa umati wangu ni baina ya miaka 60 kuelekea mpaka miaka 70 na wachache wao na ni wachache katika wao watakayevuka katika hii miaka 70 sasa mtu ambaye amefika miaka 70 ameishi duniani amefika miaka sabini alafu Allah alim, alimpa taufiki alivyobaleghe tu ndo kaanza ibada kwa maana tangu ana miaka 15 yeye ni khamsa salawatu ni mtu wa sala tano huyu bwana ukimpigia mahesabu kama atafariki akiwa na miaka sabini basi amefanya ibada huyu bwana takriban miaka 55 ndio umri aliotumia kufanya ibada miaka 55 kwa sababu ukizidi huko kuelekea kwenye 80 huko huko kuna kuna shida nyinginezo waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq eh yule ambaye wenye kumpa umri mrefu basi tunampunguzia katika uwezo ndio unakutana na zile aya wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin na wale ambao funga inawaemeza hawaiwezi watatuwafidia kulisha maskini ukirejea katika tafsiri miongoni mwa wale ambao funga waiwezi ni mtu ambaye umri umeshasogea hawezi kufunga hawezi baada ya wagonjwa wanaingia hao sasa miaka sabini maanake umefanya ibada miaka hamsini na tano kule katika ankabuti surati ankabuti Allah tabaraka taala anawaelezea watu wa Nuhu Allah tabaraka taala anasema walaqad arsalna nuhan ila qaumihi kwa hakika tulimpeleka nuhu kwa watu wake falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama akakaa akiwalingania watu wake miaka elfu moja kasoro hamsini kwa maana muda ambao Nuhu amefanya kazi ya kuwalingania watu wake katika tauhidi na kumwabudu Allah tabaraka taala peke yake ni miaka 950 sasa kileka vipimo hapo baina ya watu ambao wamemwabudu Allah miaka 950 na wewe mwenye miaka 55 unamwabudu Mola wako tena wale ambao kuanzia miaka 15 ndio wanaanza ibada walivyobaleghe tu hatujapiga makadirio watu wengine kwamba katikati hapa kwa wamechezewa na shetani na kadha na kadha ilipofika kwenye miaka 30 35 mtu ndo anarejea kwa Allah tabaraka taala tena hatujawaelezea wale ambao hawajafika umri huo wa miaka sabini kwamba watu wamekwenda sana sasa hivi mtu miaka 40 50 safari imeisha sasa hao watu ambao wamemwabudu Mola wao miaka 950 alafu wawekwe katika ushindani na wewe uliomwabudu Allah miaka 55 bu'da al-mashriqi sasa kwa fadhila zake Allah tabaraka taala sisi umma Muhammad sallallahu tukapewa ofa hii kwa sababu miongoni mwa khasaisi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni kupatikana kwa lailatul qadr hii haikuwepo katika katika nyumati zilizopita kabla yetu kwa hiyo mfano yule kijana tulomhadisia aloanza ibada akiwa na miaka 30 alafu akafa akiwa na miaka sabini au yule ambaye kafa akiwa na miaka 40 eh alokufa akiwa na miaka 40 eh kwamba huyu kwamba atakuwa ana Ramadhani zisizopungua ishirini sasa katika kila Ramadhani moja imemdiriki akiwa na afya nzuri akachagama kiibada katika kumi la mwisho kwa hiyo utakachokifanya tu kwamba Ramadhani kumi ni miaka 830 Ramadhani ishirini basi ni miaka elfu moja mia sita na kitu eh miaka eh elfu moja mia sita na sitini unaona tayari unawaambia watu wa Nuhu alayhi salam kwamba haya sio maji ambayo saizi yenu mkiingia mtazama lakini sasa ofa hii haitumiwi wewe angalia hali zetu sisi za mazetu za leo ili kumi la mwisho ambalo mtume sana alikuwa akijitahidi kufanya ibada sisi ndio tunapambana kwa ajili ya maandalizi ya siku nenda mjini huko uone unaweza ukafikiria usafiri hakuna kumbe watu wote wamehamia mjini wote tena kulikuwa kuna uwezekano zingine hata kabla ya Ramadhani watu kununguza sikukuu za watoto wao siji kununua hiki na hiki lakini shetani anatuchezea ule muda ambao ni wa fursa tukahabia nafasi ya dhahabu wa kuutumia vizuri si ndio tunautumia vibaya tunautumia vibaya wengine ndio wameshughulika kabisa zaidi kama ndio kuuza na ndio muda kuuza la salama hiyo mtu kumi la mwisho linamalizika hata juzu tatu za kusoma kitabu cha Allah amekosa kashughulishwa ni hatari kwa hiyo mimi ndugu zangu nawakumbusha kama ninavyoikumbusha nafsi yangu tayari hii ni lala salama hii ni lala salama eh, Ramadhani yenyewe Allah ameisifia ayyama maadudat yani ukirudisha akili zako kama juzi vile ndo tumeanza kufunga juzi tu lakini leo unakuja kuambiwa eh bwana eh tayari tuna 17 tayari tuna 18 alafu unajifanyia tathmini eh jaribu wewe kukaa ndani mwako shika karatasi na peni alafu ujiulize kwamba mangapi niliyoyafanya ya mazuri ndani ya Ramadhani na mangapi mabaya niliyoyafanya ndani ya Ramadhani utaona mabaya yanayazidi mazuri hasa katika zama hizi tulikuwa tunazo zama ambazo mambo yamekuwa ovyo kwa sababu al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala katika maneno yake mazuri aliwahi kusema maneno haya ambayo yamenukuliwa na maulama na wameyasajili katika vitabu mpaka leo hii alisema maneno haya kwamba as-sawm thalathu darajati funga ina daraja tatu sema maneno haya akatazama anasema sawm al-awam alafu na sawm al-khusus alafu sawm ya tatu akaita sawm al-khusus al-khusus akasema sawm al-am ni funga ipi ni ile funga ambayo wengi ndo tunaijua funga hiyo al-imsaku anil akli washirbi waljimai ni mtu kujizuia na kula na kunywa na kufanya matendo la ndoa wasaili la mufattirat na baki ya vile wenye kufungulizisha ambavyo vinaingia ndani yake muftalafu fihi wa muttafaqun alayhi kama vile kujitapisha kufanya hijama na mfano wa hayo katika yale ambayo wanawachuoni wamehitilafiana kwayo sasa funga hii ndio ambayo waislamu wengi tunaibeba alafu kuna saumu khususi khususi. e eh, kuna saumu khususi. hii ni funga ya pili ambayo hii ndio tunatakiwa waislamu wengi tuingie kwenye funga hii lakini bahati mbaya wengi hatumo katika funga hii saumu khusus nayo ni baada ya mtu kuwa amejizuilia na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa lakini pia yakafunga macho yake yakafunga masikio yake na ukafunga mdomo wake yakafunga macho kwa kutotazama haramu yakafunga masikio kwa kutokusikiliza haramu ukafunga mdomo kwa kutokuzungumza haramu sasa funga hii wengi hatunayo si wengi tunaishi na funga hii na watu wakiikosa funga ya namna hii ya macho kutokufunga masikio kutokufunga mdomo kutokufunga ndio sasa yanakuja yale maneno ya mtume sallama ambayo yamo katika sahihi bukhari man lam yada qawla zur yoyote ambaye atakayekuwa kuacha maneno ya uongo waljahl na ikawa hakuacha mambo yote ya kijinga jumla ya maasi yote aljahl inabeba maasi ya aina yote wal amalu bihi na mtu amefunga lakini anadumu kufanya yale yasofaa falaisa lillahi hajatu hakuna kwa Allah haja yoyote fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu katika mtu kuacha chakula chake na kinywaji chake Allah ana haja na hiyo au kama alivyosema al-Imam al-Imam Tirmidhi kutoka kwa bihuraira Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rubba sa'imin rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al'atash atash wal huenda mfungaji asipate chochote kutokana na funga yake zaidi ya njaa na kiu so mtu amefunga ameacha kula na kunywa lakini anaongopa anatukana anasikiliza ya haramu anatazama ya haramu eh. hebu eh. fikiria mfano tu katika maneno madogo tu ya kufunga maneno yangu mfano tumo ndani ya ramadhani alafu muislamu amekosa muda wa kusoma qur'an muislamu amekosa muda wa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu amekosa muda wa kumdhukuru Allah tabaraka taala kalimatani khafifatani ala lisani habibatani lirrahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kuna maneno mawili mepesi mno katika ulimi kuyatamka lakini maneno hayo yanapendeza mno kwa arrahmani arrahmani ismi min asma'illahi ta'ala arrahmani ni jina katika majina yake Allah tabaraka taala na ni moja katika majina ambayo Allah upenda kuitwa kwa majina hayo kulidu Allah awidu idu Rahman ayyama tad'uhu falahu al-asma'ul husna kwa hiyo maneno hayo yanapendeza kwa Ar-Rahman lakini thaqilatani fil mizani maneno hayo yanaweka uzito mkubwa katika mizani ya khairi siku ya kiyama ni yapi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim maneno hayo tu Sasa mtu akakosa akakaa sehemu kutamka maneno yake, akakosa muda huo, lakini kaenda kuangalia Ramadhani Cup. Hebu hebu hebu angalia picha hili, tasawuri katika akili yako, kaenda kuangalia Ramadhani Cup kabla ya kuijadili inafaa haifai, ni nini, ni ujinga au nini. Je, ndani ya Ramadhani kweli Muislamu kupata muda akasema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar la haula wala quwata illa billah akakosa muda huo lakini kaenda sehemu anaenda kuangalia mpira kama vile ambavyo kuna waislamu ndani ya ramadhani yetu hii tulikuwa tunayo kuna watu wameshindwa kuswali swala ya insha jamaa wengine walishindwa kuswali tarawih kisa wameenda kutazama mpira leo ni simba na yanga ramadhani alafu katika miaka ya sasa hivi suala la mpira linatufitinisha sana kwa sababu kuna mashindano mengi Allah tabaraka taala anataini yanafikiana na mwezi wa Ramadhani kwa wale ambao wanaofuatilia lakini kama wewe ufuatilii unaenda enda tu uwezi kulijua jambo hili lakini warudisha nyuma Ramadhani mwaka jana ilikuwaje Ramadhani mwaka juzi ilikuwaje ilikuwa na matukio gani kwa hiyo ndugu zangu mimi na kuna suhini tujitahidi kutumia vizuri nafasi hizi zilizobaki huenda tulikosea sana katika siku za masiku yaliyopita lakini fursa ipo ya kutengeneza kile tulichokiharibu katika masiku yaliyopita lianna al-umura bil khawatimi kwa sababu mambo siku zote huzingatiwa mwisho wake kwa hiyo mimi kwa leo insha Allah taala niishie hapa Allah tabaraka taala kituafikisha kesho tutaendelea tena na muendelezo wa haya katika kile ambacho Allah atakachoniafikisha kwa siku hiyo ya kesho kuweza kukizungumza jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam